Hayr dinlar tobi bor Müslüm kür Andalus kitoblarda nomi qolgan Müslüm kür hayr dinlar tortib Bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Andalusning fath qilinishligidan suqutiga qadar deb nomlangan darslar to'plamini davom ettiramiz. Haqiqatan aytishligimiz kerakki, Muhammad ibn Tumurt juda zohid odam bo'lgan. Zohidligidan faqatgina qo'liga hassa va ozgina xurjunida non taom ko'tarib yurardi xolos. Shuning uchun bu tayin malal qishlog'ida Muhammad ibn Tumurning zohidligi bu kishida bo'lgan ilm atrofiga yiqqan edi. Bu kishi atrofiga yig'ilgan kishilarga murobitlar davlatida ko'plab ma'siyatlar bo'lib ketgan. Murobitlar davlati juda gunohkor degan fikrni singdira boshlardi. Shunday qilib atrofida odamlar yig'ilib kichkina bir jamoatda hosil bo'ladi. Bu jamoat ni nomini Muhammad ibn Tumurt muvahhidlar jamoati deb nomladi. Bu ism juda xatarli ism edi muvahhidlar. Nima uchun xatarli? Ozginadan keyin zikr qilib o'tamiz nima uchun xatarli ekanligi. Muhammad ibn Tumurtda ba'zi bir aqidaga ahli sunna va jamoat e'tiqodiga xilof bo'lgan masalalar ham bor edi. Bulardan shialarni da'volaridan biri ismat, ya'ni gunohsizlik, toyilmaslik, yanglishmaslik da'vosi. Muhammad ibn Tumr shiyalarda ham tahsil olganligi uchun o'zini ismatini da'vo qilar edi, gunohsizligini. Adashmasdan, toyilmasdan hayot kechirishligini da'vo qilgan. Lekin ahlus sunna va jamoat e'tiqodatiga ko'ra, anbiyolardan boshqa hamma insonlar adashuvchidir. Anbiyolar ham adassa Alloh subhanahu va taolo bularni xatosini bildirib turardi. Ammo qolgan bashariyat hammasi xato qilguchidir. Olimlar ham xato qilguchidir. Mazhab boshlari ham xato qilguchidir. Oddiy insonlar ham xato qilguvchidir. Hikmati nimada? Hikmati agar olimlar xato qilmasa, mana Muhammad ibn Tumurt o'zini ismatini da'vo qildi, olimlar ham xato qilmasa, payg'ambarlar ham xato qilmaydigan bo'lsa, nubuvat bilan oddiy bashariyat o'rtasida farq qolmay qoladi. Farqi yo'q. Shuning uchun hikmati shundaki, payg'ambarlardan boshqa hamma adashuvchi kamolat faqat yetuklik payg'ambarlarga xosligi mana bu yerda ko'rinadi. Va yana e'tiqodga xilof bo'lgan masalalaridan Muhammad ibn Tumurtni bu kishi aytardiki, murobitlar mujassimalar deb aytardi. Mujassima toifalari ahli sunna va jamoatga zid bo'lgan toifalardan hisoblanib, Alloh subhanahu va taoloni zotida bo'lgan ba'zi bir sifatlarni tajsim qilib Allohni qo'li bor, Allohni ko'zi bor degan sifatlar bayon qilingan oyat hadislarni bular maxluqni ko'zi maxluqni qo'li bilan o'lchashar edi. Go'yoki Allohni qo'li mana bundek, Allohni ko'zi mana bundek. Alloh saqlasin, bundek e'tiqod ahli sunna va jamoatda yo'q. Alloh subhanahu va taoloni sifatlari zikr qilingan oyatlarga iymon keltirib ahli sunna va jamoat bularni ta'vil qilmagan, boshqa ma'noga burmagan holatda iymon keltirishadi, jismga o'xshatmagan holatda. Ya'ni mahluqni jismiga. Allohni qo'li mana bundoq qo'l, biznikidek Allohni ko'zi mana bundek deb o'xshatishmaydi. Balki iymon keltirishadi Qur'on sunnatda zikr qilinganidek. Murobitlarni Muhammad ibn Tumur tajsim mujassimalar deb bularga tosh otar edi. Lekin murabitlar bo'lsa Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini isbot qilishardi. Ya'ni ahli sunna va jamoat edi. Tajsim mujassimalar emas edi. Nima uchun Muhammad ibn Tumur murabitlarni mujassimalar dedi? Chunki mu'tazili toifalarni e'tiqodotida Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini isbot qilgan kishilar mujassimalar deb yoritiladi. Muhammad ibn Tumur Bog'dodda bo'lgan kezlarida Mu'tazili olimlardan tahsil olganida shu aqida bu kishini fikriga kirib qolgan. Bu kishini e'tiqodiga o'rnashib qolib, Allohning sifatlarini isbot qilgan kishilarni mujassimalar deb e'tirof berar Bu masala juda uzun masala. Bu mujassima, muattila, mu'tazila toifalarining masalalari bunga chuqur kirishmaymizda xulosa shuki, Muhammad ibn Tumurt murovitlarni mujassimalar deb e'tirof qilgandan keyin kofirga hukm qiladi. Mujassimalar kofirlar. Bu murobitlarni yordamchilari ham, davlat boshqargan valilar ham hammasi kofirdir deb bularga kufr hukmini beradi. Hattoki murovitlar davlatida faoliyat qilgan olimlar ham kofir deydi. A'udhu billah. Shu kofirga chiqargandan keyin murovitlar davlatini hammasini endi kofirlarning qoni halol bo'ladi deydi. Subhanalloh. Insonlarni atrofidagi bo'lgan odamlarni bularga qarshi chiqib jang qilib qonini to'kishlik halolligini o'qitiladi. Agar sen bir birortasini o'ldirib qo'ysang gunohkor bo'lmaysan, balki ko'plab savob ajrlarga qolasan deb uqtirgan edi. Muhammad ibn Tumur juda qon masalasida yengil edi. Chunki bu kishi Bag'dodda yurgan kezlarida xavorijlardan ham dars olib qo'ygan edi. Xavorij toifalarida qon masalasi juda yengilroq. Xavorijlarni e'tiqodidan ozgina aytib o'tib ketaman. Xavorijlarni e'tiqodotiga ko'ra inson gunoh kabira qilsa, gunoh kabira shuki, shirkdan boshqa gunohlar borki, bu gunohlar bilan inson dindan chiqib ketmaydi. Shirk qilsa, kufr amalini qilsa dindan chiqadi, ammo gunoh kabiralar bor, shirkdan boshqa, kufrdan boshqa inson qilsa dindan chiqib ketmaydi. Ammo gunohkor bo'ladi. Ahli sunna val jamoat e'tiqodotiga ko'ra, bunday kishilar gunoh kabira qilgan kishilar shirkdan boshqa gunohlarni qilgan kishilar tavba qilmaydigan bo'lsa, bular musulmon bo'lgan holatda turadi, tavba qilmagan holatda vafot qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo xohlasa kechiradi, xohlamasa azoblaydi. Bu qilgan gunoh kabirasini sababli. Ammo xavorijlar aytadiki, bir odam gunoh kabira qilsa kofir bo'ladi dedi. Moli, joni halol. aroq ichadigan bo'lsa, bu odam kofir. Ammo ahli sunna va jamoat e'tiqodotiga ko'ra musulmon odam aroq ichib qo'yishligi mumkin. To'satdan zina qilib qo'yishligi mumkin. Gunohkor bo'ladi. Bu gunohiga yaracha jarima qiyomat kunida Alloh xohlasa kechiradi, xohlasa kechirmaydi. Shunday qilib Muhammad ibn Tumur xavorijlar e'tiqodotidan ham ozgina tahsil olganligi uchun qon masalasida juda yengil edi. Shu darajada yengilligidan Muhammad ibn Tumurt o'zini jamoatidagi bir o'nlagan kishini qatl qilib o'ldirib yuborgan edi. Chunki ba'zi bir fikrda xilof chiqsa, Muhammad ibn Tumurtga o'zini jamoat muvahhidlar jamoatidan birortasi darhol uni qatl qilib yuborardi. Shunday bo'lishiga qaramasdan atrofidagi odamlar, shahar aholisi, qishloq aholisi hammasi Muhammad ibn Tumurtga ergashgan edi. Chunki murobitlar davlatidagi olimlar o'zini jidol mujodalasi bilan ba'zi bir masalalarni dinda asl bo'lmagan masalalar bilan shug'ullanib qolishgan edi. Muhammad ibn Tumurt bo'lsa siyosatdan, salaf solihinlarni hayotidan, fiqhdan, hadisdan, aqoiddan hamma o'ziga jalb qiladigan insonlarni fikrini ochadigan taraflardan gapirib turganda bu kishiga odamlar ergashib, balki bu kishini ismatini e'tiqod qildi. Ismat aytib o'tdik, xatosiz deb e'tiqod qildi. Murobitlarni qonini insonlar halol sanadi. Bu fikrni ham ma'qullashdi. Muvahhidlar jamoatini muvahhidlar deb nomlanishligini sababini aytib o'tsak, Muhammad ibn Tumur murabitlar davlatini mujassimalar deb nomlangandan keyin kofirga hukm qiladi. Kofirga hukm qilgandan keyin yagona musulmonlar o'zini nazdida o'zlarini jamoati qoladi. Shuning uchun bizni jamoatimizdan boshqa hamma kofir deb turib, o'zlarini muvahhidlar deb nomlaydi. Shuning uchun bu kalimani juda xatarli ekanligini aytib o'tdik. O'sha davrdagi muvahhidlarning nazdida. Lekin bir odamni muvahhid desa mushkul emas. Bir odam Alloh taolo bizni muvahhidlardan qilsin desa mushkul emas. Alloh taolo qiyomat kunida faqat muvahhidlargagina jannatini beradi desa mushkul emas. Lekin o'zini muvahhid deb boshqa musulmonlarni kofir deyishlik bu haqiqatan xatarli fikrdir. Muhammad ibn Tumurt bilan murobitlar o'rtasida janglar bo'la boshladi. Bu janglar ba'zilari katta, ba'zilari kichkina. 9 ta katta kichkina janglar bo'lib, 7 tasida Muhammad ibn Tumurt g'alaba qozonadi. 2 tasida mag'lubiyatga uchraydi. Misol qilib 2 ta jangni aytib o'taman. Biri 518-hijriy sanada bo'lib o'tgan. 518-hijriy sanada Muhammad ibn Tumurt muvahhidlar bilan murobitlar o'rtasida jang bo'lib, murobitlardan 15 ming kishi qatl qilingan. Subhanalloh. 15 ming murobit. Ikkinchi to'qnashuv bu murobitlar g'alabasi bilan yakunlangan 524-hijriy sanada bo'lgan. 524-hijriy sanada muvahhidlardan 40 mingi qatl qilingan. 40 ming muvahhid. Bu jangni nomi tarixda Buhayra deb nomlangan Muvahhidlar bilan murobitlar o'rtasidagi janglardagi qatl qilingan musulmonlardan har ikki tarafdan soni 80 mingdan oshib ketgan. La ilaha illalloh. 80 mingdan ortiq musulmon 512-hijriydan boshlab muvahhidlar sekin asta oyoqqa turishligidan boshlab 541-hijriyga cha bo'lgan janglarda qatl qilinganlar soni. To muwahhidlar davlati oyoqqa turguncha. Muwahhidlar davlati murabitlar davlatini o'rniga oyoqqa turadi. Lekin muwahhidlar davlatini qoim bo'lishligi 80 mingdan ortiq musulmonni qonini ustiga qoim bo'ladi. Mana bu haqiqiy to'g'ri yo'lmi? Mana bu haqiqiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning manhaji. Manhaji edi. Murabitlar davlatini ta'sis qilgan Abdulloh ibn Yasinni manhaji emas edi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan muvahhidlar davlati oyoqqa turdi. 524-yilda Buhayra jangidan keyin Muhammad ibn Tumur vafot qiladi. Biz aytib o'tdik, muvahhidlar davlati 541-yilda ta'sis topgan. 541-yilda Murobitlar davlatining o'rnida o'tirgan. Lekin Muhammad ibn Tumurt vafot qilishligi 524-hijriy sanada bo'lgan. Hattoki oxirgi lahzasida ham Muhammad ibn Tumurt amr ma'ruf nahi munkarga buyurardi. Vasiyat qilardi. Biror lahza ham jihoddan bosh tortmanglar. biror lahza ham xulafa roshidinlarning yo'lida yurishlikdan bosh tortmanglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga ergashinglar deb vasiyat qilardi. Lekin o'zini fahmi bo'yicha. Aytib o'tdik, o'zini fahmi bu kishini manhaji boshqacha edi. O'zidan keyin Abdul Mu'min ibn Alini amir qilib bu kishiga itoat qilishlikka buyuradi. Abdul Mu'min ibn Ali Muhammad ibn Tumurdan keyin o'zi amir bo'lib muvahhidlar jamoatini boshqarib 541-hijriy sanaga kelganida Marokashda katta murobitlar o'rtasida jang bo'ladi. Bu jangda aksar murobitlar qatl qilinib, muvahhidlar davlatga keladi, hukumatga keladi. Abdulmu'min ibn Ali muvahhidlar davlatini juda puxta, juda quvvatli qilib oyoqqa turg'izadi. Muvahhidlar davlati birodarlar juda quvvatli davlat bo'lib yuzaga kelgan edi. Boshlig'i Abdul Mu'min ibn Ali ustozi Muhammad ibn Tumurtdan olgan ilmi, bu kishidan olgan da'vat uslubi, bu kishidan olgan siyosiy fikrlari davlatni juda mustahkam bo'lishligiga sabab bo'lgan edi. Imom Zahabi aytadiki, Abdul Mu'min ibn Ali صفاته ده كان ملكا عادلا سائسا عظيم الهيبة عالي الهمة كثير المحاسن متين الديانة قليل المثل وكان يقرأ كل يوم سبعا من القرآن العظيم ويجتنب وكان يجتنب لبس الحرير عبد المؤمن بن علي أدالت لي شاه بولغان سياسة حيبت لي همة آلي ko'p ihson, yaxshilik qiluvchi, juda kuchli dindor, juda kamyob odam bo'lgan edi. Abdul Mu'min ibn Ali har kuni Qur'onni 7 dan bir bo'lagini tilovat qilar edi. Shu bilan birgalikda ipak mato kiyishdan uzoq edi. Bu gap juda bir ajablanarli tuyulishligi mumkin. Harir ipak mato kiyishlik degani. Sababi o'sha davrda insonlarda aksariga kelgan musibat bo'lgan ipak matodan libos kiyishlik. Shuning uchun Abdul Mu'min ibn Ali bu ipak matodan uzoq bo'lgan. Lekin e'tibor bersak, Abdul Mu'min ibn da sifatini davomida Imom Zahabi rahimahulloh aytadiki, "Va kana saffakan lid-dima." Shunday chiroylik sifatlari bo'lib, unga qo'shimcha ko'p qon to'kadigan kishi bo'lgan. Qarshi chiqqan odamni qatl qilib yuboravergan. Lekin bu narsaga ajablanmasligimiz kerak, chunki bu narsani ustozi Muhammad ibn Tumurtdan olgan edi. Ustozi Muhammad ibn Tumurt shunday qattiq bo'lganligidan jamoatida tahajjud o'qimagan kishini ta'zir berardi, darra urardi. Atrofidagi qo'l ostidagi kishilarning qalbi g'animatga muallaq bo'lganligini ozgina sezganida Muhammad ibn Tumur g'animatlarni yoqib yuborgan edi. Hattoki ularning qalbi shu g'animat bilan fitlanib qolmasin deb. Lekin bu narsaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning manhajida emas edi. Rasululloh sallam g'animat yoqmas edi. Qiyomul layl tahajjud o'qimagan odamni darra urmas edi. Abdul Mu'min ibn Ali zikr qilinishicha Bu kishi ustozi Muhammad ibn Tumurtni butunlay uslubini olgan bo'lsa-da, Muhammad ibn Tumurt ustozini ismatini, ya'ni gunohsiz, eng haq yo'lda bo'lgan odam, adashmaydigan, hech xato qilmaydigan odam degan fikriga qo'shilmas edi. Bundan qanoat qilmas edi. Abdul Mu'min ibn Ali shogird ustozini gunohsiz, ya'ni shiyalarda bo'ladigan ba'zi bir sifatlar bilan sifatlanganida Muhammad ibn Tumurt, lekin shogirdi Abdul Mu'min ibn Ali bunga qanoatlanmasdi. Lekin yana bir ajablanarli tarafi bu fikrga qarshi ham chiqmas edi. Yon atrofidagilar kishilari Muhammad ibn Tumurtni ismatda bir e, zikr qilinadigan bo'lsa, gunohsiz edi, hech qanaqa gunohi yo'q, adashmaydigan, eng to'g'ri odam, haqli bo'lgan odam deb maqtaydigan bo'lsa, buni qaytarmas edi ham. Va shuningdek, ustoz Muhammad ibn Tumurtni mahdiylik fikriga ham qo'shilmas edi. Va shuningdek yana xavorijlar ba'zi fikrlarini Muhammad ibn Tumurt oldinga surib o'shanga amal qilgan bo'lsa, Abdul Mu'min ibn Ali bunga ham qanoatlanmasdan bu aqidani ham olmagan edi. Demak, Abdul Mu'min ibn Ali Muhammad ibn Tumurtni barcha uslublarini olsa ham ba'zi bir shariatga xilof bo'lgan sifatlariga qanoatlanmagan va atrofdagilarni bundan olmagan ham. olmaganligi ba'zi bir sabablari bor. Chunki atrofidagi aksar muvahhidlar jamoatlarining shayxlari, katta olimlari o'sha fikrda. Muhammad ibn Tumurtni ismatini, Muhammad ibn Tumurtni mahdiyati, Muhammad ibn Tumurtni ba'zi bir xavorij fikrlarini qo'llab-quvvatlaydigan shayxlar bo'lganligi uchun Abdul Mu'min ibn Ali bularni qaytara olmagan. Endi Abdul Mu'min ibn Ali o'sha ustozida bo'lgan fikrlarini rad qiladigan bo'lsa, davlat titilishligi, tafriqalar vujudga kelishligi mumkin. Shu uchun ayta olmagan. Muwahhidlar davlati 541-yil oyoqqa turib 542-sanaga kelganida 1 yil o'tgandan keyin Almeriya degan shahar qo'ldan ketadi. Nasroniylar tomonidan tortib olinadi. Bu Almeriya shahri Andalusni janub tarafida joylashgan shahar bo'lgan. Fransiya yordamida O'rta Yer dengizi bilan kelib, shimol tarafidagi nasroniylar bu shaharni tortib oladi. Bu Almeriyada jang bo'lganida nasroniylar tomonidan tortib olinganda musulmonlar qarshi chiqqan. minglagancha musulmonlar qatl qilingan. 14 ming ayol kishi bu yerda nomuslarga tajovuz qilingan. 543-yilga kelganda Tartusha va Larda degan shaharlar ham nasroniylar qo'liga o'tib ketadi. Bu shaharlar Andalusni shimolida joylashgan. Saragosa katta mintaqani shaharlaridan bo'lgan. Shu yilni o'zida Tunus ham nasroniylar qo'liga o'tadi. Subhanalloh. Tunis bu Afrikani shimoli, Andalusdan ancha uzoq, o'rtada dengiz bor, lekin shunga bo'lishiga qaramasdan Tunis ham nasroniylar qo'liga o'tadi. Bular hammasi Murabitlar davlati bilan Muvahhidlar davlatining o'rtasida bo'lgan to'qnashuvlarda asoratlari bo'lyapti. Endi yaqindagina Muvahhidlar davlati oyoqqa turdi, lekin bir-biri bilan urushganligi uchun o'rtada janglar bo'lganligi uchun o'shalarda sababidan o'shalarda ta'siri mana bugunga kelib oradan 2 yil 3 yil o'tmasdan Tunis ham qo'ldan ketishlikka mana olib keldi. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus. kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni mulkdur Andalus kitoblardan Üstü Ürdür Endelüs